Oruo ya rurungi esura ya mukaga Abakazi Omugonzibwa wawe yagyankaha iwe omurungi muno kukira abakazi bona Omugonzibwa wawe yayurekera nka tumukuigise omwisiki Omugonzibwa wange yasongoka omubustaniye omumasima gebirungo kulisa obuyobwe omubustanize nokutongora liria inyendi womugonzibwa wange nomugonzibwa wange wange nalisa obuyobwe omuliriria ruoya rwakatan omwisiki mugonzibwa wange iwe oli murungi nkatirisa oli murungi ka Yerusalemu notinisa nkeye tikwete ebendera onyeo amaisho gawe akuba niganita kubi eshoke lyawe ninkobu yobwembuzi obuli kusongoka amabanga ga gireyadi amaino gawe ninkobu yobwentama ezili kuruga omukyogo ziona zitera babiri babiri marata lionemo etoroga omukihundu kyawe amatama gawe ninke ikomamanga lishalirwe omugati aliyo abagonkaga nensholeke kinana nabaisiki na rubara akaibakange owange agoberere amoi wenka omwana omo alinina kirungo kya yamuzaire abaisiki kaba amuboyine bamweta muberwa abago nenshoreke kwako bamwaisiriza ogunoa alikushusha emambya murungi nkokwezi nayengerera nkeizoba natinisa nkeiye likwete ebendera nkasongoka omundimiro yebinyobwa naleba enyakyo omuruhanga kubona nkeza bibu zahangire emikoma manganka yayakize kana kanabaire ntakemanyire amashemererwa gange ganta omugali arubaju rumurangira wange abakazi garuka garuka iwe mushurami garuka garuka tukulebeo omwisiki kubaki mutangalire omushurami yaga agali kuzanirwa amae gabiri